Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kadir ile ilgili bir arkadaş soruyor. Diyor ki Kadir gecesini görebilir miyiz gözden? Eydir biz gördük. Sahabeler Resulullah görmüş müydü? Gördüler nasıl bir şeydir? Bunu ilgili nasıl anlarız biz Kadir gecesine den geldik gelmedik? <clears throat> evet. Kadir gecesi görünebilir gözden. Sahabeler görmüşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Bu da Allah kimi tevfik etti? Onu görür. Bunun da imareleri var, alametleri var, belli şeyleri var. Ona delalet eder. Velakin gör, görünmese eğer, bir tane görmese bu delalet değil ki onun fazileti kalktı. Sen çaba göster. Çünkü Resulullah diyor imanen ve ihtisaben bu geceyi ihya etsen. İmanen iman ettin, ihtisap Allah rızası için ettin, senin için ecri işler. Bir de on son günde arasan bunu, Resulullah'ın dediği gibi, bu ne olur? Ecri sene işler. Ama şer değil ki sen bunu e, illeki görersin. E, gör, görmesen ecir olmaz. Hayır şer değil. Öyle bir şert yoktur. O aliyül aladır. Yani o çok mükemmeldir. İnsan tevfik olur. Çok zirvettir o. E, öyle olmak için çok ibadet yapacaksın. Ama sen ibadet yap gerisi Allah'adır. Allah 10 katı 700 katına kadar çıkartır ve sayısız da çıkartır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kadir gecesini sen o gece kalktın sabahsı Kadir gecesi bitti yattın sabah kuşluk saatinde güneşin işini la şua leha sabihate e, dir inne alameteha tulu'u şemsi sabihateha la şua leha şua nedir? işin, böyle güneşin işini e, göze parlak değil Böyle acayip bir şey olur. O nedir? O işte e, Leyletil Kadir gecesiymiş. Öyle anlarsın. Bir rivayette gecesi çok saf olur. Temiz olur. Hava böyle bunu da bunu da alimler bilirler. Alimler e, e, hibresi yani e, tecrübesi olan okuyan bu ilmi anlar. Ama sonuçta bizim üzerimize düşen bu ilimden e, bu geceyi ihya edeceğiz. Bu geceyi de on son günde onlarda da tekte arayacağız. Vallahu alem.